as radio programming, telling lies through their vision programming. Once again, family, we gotta stand on the warrant. Here comes the music. Do I look bothered? Oh, you are awful, but I like you. Yo, one day. all real MCs, DJs, yeah. from all over the country and other parts oh, yeah. just started ranking up. Invasion! А я не отходи далеко, а то пропустишь самое интересное от Freak Radio. Peace, family. What's up, man? I'm coming to y'all on the fifth element. Working. Here comes the music. Да, что касается музыки, то это был DJ Lord Yoda X с его первым э, синглом из э, будущего альбома Lord Yoda X Speaks. Он дает знания на хип-хопе. Вот, и в своей мультимедийной компании Freedom 7 э, Entertainment ведет радиошоу. Эти радиошоу вы периодически слушаете в эфире Freak Radio. Еженедельно Lord Yoda X, он же Kenny Spy... Простите, Сайдер. Cider Кенни Сайдер, да, а, присылает нам на электронную почту Freak Radio. Мы вместе с ним сотрудничаем а, вот, и распространяем а, вот такой интересный хип-хоп международный. Вот он делится своими наработками, у него очень богатый опыт, он более уже 35, около даже 40 лет в хип-хопе вот, и в частности Freedom 7 Entertainment основал а, Кенни а, Сайдер, он же DJ World UDX совместно с Юник Коллинсом, э, он же DJ Шака Ю. Freedom 7 Entertainment – это мультимедийная компания, на их платформе можно найти музыку, книги и видео. DJ а, World UDX, хип-хоп-ветеран с 40-летним стажем, решил начать свою компанию, чтобы помочь новым артистам распространить их музыку. Freedom 7 также начали свое развитие из давнего интернет-радиошоу Мистера Сайдера. Freedom 7 Entertainment. Это также место для поиска лучших документальных фильмов, а полнометражных и короткометражных. А с их продукцией можно ознакомиться на их сайте. Я вот выложил его в социальной сети ВКонтакте и э, на а, нашем телеграм-канале. А вот Фрик Радио э, под э, клипом ВКонтакте закреплен пост Э, Freak Radio, в общем, называется так э, группа наша в социальной сети ВКонтакте, и там есть пост DJ э, World UDX Speaks. Этот пост закреплен, и под ним есть коммент вот от меня с ссылочкой на Freedom 7 Entertainment. Можете ознакомиться, там есть у них и SoundCode. В общем, вы познакомитесь с артистами, которые там участвуют, и людьми, которые задействованы в этой компании. Так вот, Freedom 7 чтит все формы музыки, любые типы музыки, неважно, это фанк, соул, джаз, электро, регги, брейкбит. Э, в общем, это не только рэпчина, которые привыкли нынешние рэперы и говорят, что э, кроме рэпа нет больше хип-хопа. В общем, хип-хоп самый разнообразный. Об этом вы убедились, судя по пятому элементу хип-хоп культуры знания, которое мы вам несем э, в периодически а, добавляя сюда элементы истории музыки, сегодня в частности о рок-музыке говорили. Так вот, если говорить о биографии DJ World UDX, известно следующее. Он вовлечен в хип-хоп более чем 35 лет, об этом я уже говорил, около 40. А будучи юным подростком, он посещал множество джемов в парках, после того, как увидел таких людей, как Вавбах Старский, DJ Hollywood, Disco King Mario и Амон Ра хип-хоп культуры Африка Бомбату, а Йода понял, что хочет тоже быть диджеем поэтому Йода присоединился к Zulu Nation в юном возрасте, а к этому международному общественному движению хип-хоп культуры. Тогда это было только э, для чернокожих, потому как э, зародилась в гетто в Бронксе. Так вот, э, когда хип-хоп только начался в Бронксе, семья Йоды переехала в Гарлем, а вот где там он подружился в Гарлеме с таким диджеем, как Дэрил. Вместе с ним он э, организовал группу под названием Crash Crew. Они начали организовывать джемы в Гарлеме в конце 1979-го, начале 80-х, выпустили даже релиз под названием High Power Rap на своем Mike and Dave рекорд лейбле. Crash Crew начали выступать в зоне трех трех штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, так называемый Трио Стейт. А, они выпустили несколько значимых хитов, включая самый известный из них «On the Radio», как артисты лейбла Sugar Hill Records, они ездили в туры по США и Канаде. Группа ушла от Sugar Hill в 1984 и в течение нескольких лет Йода и Дэрил Си работали с такими группами, как Boogie Boys и другими представителями музыкальной сцены Гарлема. Йода также сотрудничал с Робби Бейс и DJ S-Rock. В середине 90-х а, Йода вместе с Crash Crew а, выпустили два сингла, еще одни э, хиты Real Hip Hop и Champagne for Lights. С того времени Йода в основном диджейл для Crash Crew. Он снимался также в нескольких документальных э, фильмах, включая такой как The Kings of Hip Hop. Йода ездил в турне по всему миру, но по его словам, больше всего впечатлений и опыта у него накопилось от поездок в период проведения военных кампаний в Ираке и Кювейте. В 2008 году с его давним другом и напарником DJ Ezra рок, он там был. А сегодня Йода ведет несколько программ на различных радиостанциях а, совместно с Африка Бомбата, доктор Шаказу, диджей Шампейн и диджей Эзрок. Также он трудится в музее зала хип-хопа. Помимо этого, Лорд Йода Экс, автор и создатель документального кино под названием The True Harlem Hip Hop Story Mike and Dave Productions. Также он автор книги When It Was Fun и постоянно ездит в туры, а также рассказывает историю хип-хоп культуры, которую мы а, передаем вам, потому как это все пришло от него. Мы с ним вместе общались буквально недавно в Телеграме, а, если быть точным, то вчера и на прошлой неделе тоже. В общем, последнее время тесно с ним общаемся, и он рассказывает историю хип-хопа, такую древнюю-древнюю, как египетские пирамиды. Так вот, а, в том числе он ответил на несколько наших вопросов, рассказал о своей мультимедийной компашке. Что же такое Freedom 7 Entertainment, друзья? Что же означает слово Freedom? Это не свобода, это Freedom, то есть имеется в виду Freedom, два слова, дам D-O-M-E, не D-O-M, как обычно, да, F-R-E-E, F-R-E-E, D-O-M, а F-R-E-E, D-O-M-E, Freedom. То есть это free, свободный, и дам это значит свободный разум. Слово дам означает э, свободный разум. Это когда ты фристайлишь, Йода говорит, то освобождаешь свой разум и говоришь то, что думаешь, а, то бишь свободно самовыражаешься. А, дам это сленговое слово, а, в некотором смысле да, но это также можно означ... Э, может означать как купольный дом. Купольный дом или купольное домостроение считается относительно новым направлением в жилой архитектуре, несмотря на многовековую историю купольных жилых конструкций, многие народности строили эти купольные дома, например, юрты, чумы, вигвамы и яранги. Оно в первую очередь, это, конечно же, слово "адам" означает «свободный разум». И именно о свободном разуме и о том, э, что и каким э, знанием делится DJ Lord UDX, об этом он говорит сам э, в своем новом EP, который вот-вот-вот этой весной должен выйти 2020 года. В мае месяце, я думаю, это случится. Вот если ничего ничего не помешает, но мы еще раз послушаем, о чем говорит Лорд Йодекс в своем первом треке. Peace, family. What's up, man? I'm coming to y'all on the fifth element of hip hop knowledge, wisdom, overstanding. Turning the negative into the positive. This comes to you out of love from the mind of Lord Yoda X. This is called Lord Yoda X Speaks. Once again, people, this is for you and yours. Some will get it, some won't. Right about now, I want to try to keep y'all all on the one. I know y'all being bombarded out there by these so-called leaders who claim they woke. All they do is just spit out a few catchphrases and try to get you, your mind, your body, and your soul. Check it. I'm trying to sell y'all this out of love. Because these so-called leaders when you ask them to break down what they're talking about, they can't because they have no facts to back up nothing they say. So without the facts, it's just a whole bunch of BS. Be careful who you call your so-called leaders. After all, the Pipe Piper and Hitler were leaders too. And what did they lead their people to? The slaughter. So what I'm trying to tell you people is stop being sheeple. Stop following blindly. Keep thinking outside of the box. Be careful of that programming because there isn't such thing as radio programming. Telling lies through their vision programming. Once again, family, we gotta stand on the one, stay vigilant, be strong, be free thinkers, think outside of the box. Stop just thinking everything they tell you is real. Do your own research, be a code breaker Keep doing the knowledge. Yo, on that note, I'm out of here to the next one. Freedom Entertainment. We out of here. We out of here. Peace. Peace. Freak Radio. Хип-хап нон-стоп 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. И... Ха-ха. Good news, hip hoppers. Я приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini.gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию. А нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона плюс 38072 101 22 63 плюс 38072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. É